إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي يوفون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Hakika sisi tuliteremsha Taurati yenye uongofu na nuru ambayo kwayo manabii walionyenyekea Kiislamu na wacha Mungu na wanazuoni waliwahukumu Mayahudi kwani walikabidhiwa kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu nao wakawa ni mashahidi juu yake basi msiwaogope watu bali niogopeni mimi wala msibadilishi aya zangu kwa thamani chache na wasiohukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndiyo makafiri wakatabna alaihim fiha anna bin wal bil wal بالنفس bil بالعين wal بالأنف bil udhun والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون na humo tuliwaandikia ya kwamba roho kwa roho na jicho kwa jicho na pua kwa pua na sikio kwa sikio na jino kwa jino na kwa majaraha kisasi lakini atakaisamehe basi itakuwa ni kafara kwake na wasiohukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndiyo madhalimu وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين na tukawafuatishia hao isa bin maryamu kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake katika taurati na tukampa Injili iliyomo ndani yake uongofu na nuru na inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati na uongofu na mawaidha kwa wachamgu وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون na wahukumu watu wa Injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake na wasiohukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndiyo wapotofu وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم فاحكم بينهم بما انزل انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ yaqilun na tumekuteremshia wewe kwa haki kitabu hichi kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika vitabu na kuyalinda basi hukumu baina yao kwa aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu wala usifuate matamanio yao ukaache haki iliyokujia kila mmoja katika nyinyi tumemwekea sharia yake na njia yake na lao kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka angekufanyeni nyote umma mmoja lakini ni kukujaribuni kwa aliyokupeni basi shindaneni kwa mambo ya kheri kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo yenu nyote na atakuja kuwaambieni yale mliokuwa mkikhitalifiana wa anihkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwaahum wahdharhum واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون na wahukumu baina yao kwa aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu wala usifuate matamanio yao nawe tahadhari nao wasije kukufitini ukaacha baadhi ya aliyokuteremshia Mwenyezi Mungu na wakigeuka basi jua kwamba hakika Mwenyezi Mungu anataka kuwasibu kwa baadhi ya dhambi zao na hakika wengi wa watu ni wapotofu. Afa hukma aljahiliyati yabghun waman ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun, je, wao wanataka hukumu za kijahilia? Na nani aliyemwema zaidi katika kuhukumu kuliko Mwenyezi Mungu kwa watu wenye yakini? الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hakika sisi tumemteremshia Musa Taurati. Ndani yake mna uongofu unaoendea haki. Na mna bayana yenye kutoa mwangaza unaonawirisha hukumu wanazozihukumia manabii na wale waliosafisha nafsi zao kwa ajili ya Mola wao mlezi na wanazuoni wenye kufuata njia ya manabii na wale waliochukua ahadi kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu kisibadilishwe kwa kukilinda na kushuhudia kuwa hicho ndiyo haki basi msiwahofu watu mnapohukumu na nihofuni mimi tu mimi Mola wenu mlezi Mola mlezi wa walimwengu wote Wala msizibadilishi aya zangu nilizoziteremsha kwa thamani duni ya kutaka starehe ya dunia, kama vile mrungura au kutaka cheo. Na wote wasihukumu kwa mujibu walivyoteremsha Mwenyezi Mungu ni miongoni mwa makafiri. Tumewalazimisha Mayahudi katika Taurati wafuate sharia ya kisasi kwa ajili ya kuhifadhi maisha ya watu. Basi tukahukumu mwenye kuua wawe mwenye kutofua jicho la mtu atofolewe Kadhalika pua kwa pua, sikio kwa sikio, jino kwa jino, na jaraha hivyo hivyo lilipiziwe kisasi ikimkinika. Hiyo ni hukumu ya Mayahudi kama ilivyo katika kutoka 21, 23 hadi 25, mambo ya Walawi, 24, 18 hadi 21, kumbukumbu kumbu la Torati 19, 21. Katika Uislamu ipo fursa ya msamaha. Mwenye kusamehe akatolea sadaka ili haki ya kulipiza kisasi kwa mkhalifu, basi hiyo sadaka huwa ni kafara kwake. Mwenyezi Mungu naye atamfutia sehemu ya madhambi yake. Na watu wasihukumu kwa mujibu wa alivyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndio wenye kudhulumu. Na baada ya hawa manabii tulimtuma Isa mwana wa Mariamu, naye ni mwenye kufuata njia yao na kuithibitisha Taurati iliyomtangulia. Naye tulimteremshia injili yenye uongofu kuelekea haki na yenye kubainisha hukumu na tuliteremsha ili isadikishe Taurati iliyotangulia. Na ndani yake pana uongofu wa kupelekea haki na ni mawaidha kwa wachamgu. Tazama injili ya Matayo 5:17 maneno ya Nabii Isa. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Taurati au manabii, la sikuja kutangua bali kutimiliza. Na sisi tuliwaamrisha wafuasi wa Isa, yani watu wa Injili, wa Kristo, wahukumu kwa hukumu alizoteremsha Mwenyezi Mungu. Na wasihukumu kwa mujibu wa alivyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao wameiacha sharia ya Mwenyezi Mungu, ni waasi. Na wewe ewe nabii, tumekuteremshia kitabu kikamilifu, nacho ni Qur'an chenye kushikamana na haki katika hukumu zake zote na habari zake, chenye kuwafikiana na kuthibitisha vitabu vyetu vilivyotangulia na kinavishuhudia kuwa ni vitabu vya Mwenyezi Mungu na kinalinda yaliyo sahihi kwa sababu hii Qur'an haibadiliki. Basi hukumu baina ya watu wa kitabu, Mayahudi na Wakristo wakikutaka uwahukumu kwa mujibu alivyokuteremshia Mwenyezi Mungu. Wala katika hukumu yako usifuate matamanio yao na matakwa yao, usije ukapotoka ukaache haki iliyokujia. Kila umma katika nyinyi watu tumewajaalia kuwa na njia yake ya kuitambua haki na njia iliyo wazi ya dini ya kuifuata. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angalitaka angalikufanyeni nyote kundi moja lililowafikiana lenye mwendo mmoja. Hazikitalifiani njia zake za kupita kwa zama zote. Lakini yeye amekujalieni hivi ili iwe kama mtihani kwenu katika hizo sharia alizokupeni. Atambulikane mwenye kutii na mwenye kuasi. Basi tumieni fursa hii na mfanye haraka kuwania kutenda vitendo vya kheri kwani marejeo yenu nyote yatakuwa kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Hapo atakwambieni hakika ya hayo mliokuwa mkihitalifiana na kila mmoja wenu atalipwa kwa amali yake. Na wewe ewe mtume, tumekuamrisha uhukumu baina ya watu kwa alivyoteremsha Mwenyezi Mungu, wala usifuate matakwa yao katika kuhukumu. Na watahadharishe wasije kukugeuza ukaacha baadhi ya aliyokuteremshia Mwenyezi Mungu. Pindi wakipuuza hukumu ya Mwenyezi Mungu na wakataka nyingineyo, basi jua kuwa Mwenyezi Mungu anataka kuwapatiliza kwa kuwafisidia mambo yao. Kwa vile zilivyokwisha fisidika nafsi zao kwa sababu ya madhambi yao walioyatenda kwa kukhalifu hukumu zake na sharia yake. Kisha atawalipa vitendo vyao vyote huko akhera. Na hakika watu wengi ni wenye kuziasi hukumu za sharia. Maneno haya yanatukuza sharia ya Kiislamu katika kwa hukumu watu. Kwanza inatukuka kwa kuwa ni hukumu ya uadilifu na haifuati mipango ya watu ijapokuwa ni mipotovu bali na hukumu juu ya hiyo mipango ya watu kwa kheri na shari. Pili kanuni huwa katika dola ni moja tu kwa watu wote na matabaka yote. Je, hao wanaokataa amri na makatazo ya Mwenyezi Mungu wanataka wahukumiwe kwa hukumu ya kijahilia, ya kijinga, ya kabla ya kufika Uislamu kulipokuwa hapana waadilifu bali matamanio ya nafsi tu ndiyo yaliyokuwa yakihukumu na mapendeleo na udanganyifu ndiyo msingi wa hukumu huo ndiyo mwendo wa watu wa zama za kijahilia yuko aliye bora kuliko Mwenyezi Mungu kuhukumu watu wenye kuyakinika na sharia na wenye kunyenyekea haki kwa hakika hao ndiyo wanaotambua ubora wa hukumu za Mwenyezi Mungu